rest my Tim's in. Uh, I'm feeling how you shake it. Rings in your belly. I can't take it. Toss up your moe. Money make it. Last week frontin', tonight butt naked. I got the flavor, make 'em zoom a zoom. Uh-huh. The LL Cool J. Give me room. Look up in my eyes as I lower the boom. 20,000 freaks packed up in one room. Uh. All I wanna do is zoom a zoom, zoom, zoom. What you wanna do? Uh, what you wanna do? Uh wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. What you wanna do? Uh, what you wanna do? Uh, once again it's on. Can't be home. The crime got me in the zone. Homies blowing up the celly phone. The world knew I had to come once more. And just to let y'all know, I do my thing and still blow. <laughs> Enough to burn. 10 mil sales confirmed. The most anticipated since Tyson's return. So come on, everybody, let's all get down. Cause what we have is a brand new sound. All the mommies in the house getting live tonight. They wanna all my dogs feel the vibes tonight. They wanna zoom, zoom, zoom what? All I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. Uh, what you wanna do? Uh, what you wanna do? Uh, all I wanna do is zoom, zoom, zoom, zoom. Dre, what you wanna do? Mr. Smith, it's on you, uh. In other words, it's gonna be like that. You young boys is blind. I'm seeing them cats. Evolutionary, revolutionary, and legendary. I got a climax waiting for each and every cherry. I'm like a narcotic. Niggas is microscopic. Dr. Dre and Cool J is the topic forever. My lyrics is rough and energetic. Them cats is blazing. I don't get it, It's cosmetic. If Shorty wanna step up, I twist his neck up. You can't get no money battling me, that's like ripping your check up. What, partner? Take 10 paces and turn around. That quick, your whole ghost town is burning down. Move. What I spit manipulates whole clicks, make them conversate on how real niggas ride my dick. It's like a serum, I just can't hear them. All them new niggas popping new shit, I, never, never fear them. As we proceed, proceed, proceed to give you what you need. קל לזמזם. אה, כי... טיפר. לא. לא? zum, zum, zum. 50 בחצות, כל הדגל רוצים, וכל הביצ'ס רוצות. עסק שחור, 50 בחצות, כל הדגל רוצים, וכל הביצ'ס רוצות. אפשר לעשות סדרה שדוקטור דרי היה מגיש אליו ויקראו לה רחוב זום זום? <laughs> סוף סוף! ידעתי! אללה בבאללה! אללה מג'אללה! אללה פדלאללה! אללה אינשאללה אללה גגלאללה! אללה גגלאללה זה חדש! גלגלאללה! לא, גלגללה! גלגללה זה התוכנית של אה, עזה, זה, זה רשת לנהגים עזתים, גלגללה! 765-2252, תל אביב. שאלתי את עצמי, זה העיקר. רק תבקשו שירים, זה הטלמייסר שלנו. באנו, צחקנו, ויש לנו היום חמישה עותקים מאלבום ההופעה החדש של שב"כ סמך, 20 לשני 98, ההופעה חיה בקריות, ו... ו... חמישה כרטיסים זוגיים. תעשה את זה מתלהב, אה, חמישה כרטיסים זוגיים. אתה יודע, הפאסון הזה שבנית לך בתור שדרן רדיו סקסי, כאילו זה מונע ממך להגיע. חמישה כרטיסים זוגיים. <laughs> חמישה כרטיסים. חמישה כרטיסים זורים. יפה. להופעה האחרונה שלהם. הופעת הפרידה בסיבוב הזה. ויובל ועדי, האיום ששלחתם לנו בפקס באמת לא יעזור לכם. תתקשרו לטלמסר כמו כולם, בטלמסר מקבלים את הכרטיסים ואת הדיסקים. בפקס משעשעים אותנו, אחלה פקס. תודה רבה לשגיא כהן, ותודה רבה לאח של אה, דדו, עודד מילמן. תמיד הוא מתעקש, לא כתבת שאתה לא עכשיו דאדו, דדו, זהו. רועי! יש! רועי! יש! מירון! רועי מירון! שאתה יודע, עורכים עליו בל"ג בעומר חגיגה. מירון? עזוב, לא. מפיק על. שו <laughs> לא, לא. בי מנדלשון, the number one nigga in this joint. All day, every day, ליאון תהנה. קוואמי. חגיגות היובל, 50 שנה אה. לעסק שחור, גבילותיי אה, ורבותיי. אה, בסטריים, זה חדש, turn it up, fire it up. רימיקס! טיפר. טיפר. Roy Deluxe. Check it out, yo. I be the street hit, the brother your mama freak with. Put y'all people on if y'all know how to keep a secret. When I get money, you know I like to keep it. How I get money, others are trying to peep it. Flip mode, be winners you wanna form a team with. The big money figures, the ones that plot the scheme with. The brothers that be used to getting money frequent. The ones I would always measure my triple beams with. Until they start taking my people to the precinct. That's so back in the day, yo, that ain't nothing recent. Cause nowadays we meet women we like to speak with, eat with, lay them down to sleep with. Type of woman make a brother wanna keep it. Shorty be so exotic, she looking decent. Line of corny uppers be offering whack free. I can't hold a heat no more, yo, I gotta release it. What y'all wanna do? Don't you know we always coming through? Me and my crew, let me hear you say fire up. up. Say up. up. all my dogs that stay blunted, roll around in the 500 all day. Let me hear you say fire up. up. Say up. up. Come on. every time that I meet sucker it's alright getting money and everybody want it. Smoke a big, get myself over, fall on the floor, and I gotta call my S500 icebergs Fired Up, הרימיקס של בסטה ריימס. בהמשך התוכנית אנחנו ניתן לכם להקליט מההתחלה עד הסוף, בלי הפרעות, את היד אמאפ ו... של טופק, כמו שרבים מכם ביקשו. וגם לזוג שירקוד הכי יפה ניתן בקבוק שמפניה פנטזיה. וגם קלטת של אבי ביטר, אה, מבצע משירה של פאף דאדי בעיבודים טורקיים. יובי נרדם, דבר בשקט. לא להעיר את התחתונה. הנה החדש של דאס אפקס, כבר לא חדש דאס אפקס ורדמן ראפ סקאלה The rap scholar, here to make a dollar. Try and follow, guaranteed to make you holler. Check it out. Everybody, everybody. Yeah, yeah. So rap scholar, here to make a dollar. Try and follow, guaranteed to make you holler. Hey, yo, my dogs hold heat, control the whole street. And when it's time to bust, they don't get cold feet. You know it's me now, cause I'm say the boat rocker. Big Mac, not the rapper. Beast the Big popper, the showstopper. Like salt and pepper, rhyme wrecker. Figure the front on this, I won't let ya. I better get ya. Stickity straight out the blue. Diggity House effects, red man, coming through. We bigger than bubbling like some bubbly, lovely, but trouble be finding me, kitty cover me. I represent my ground, so yo, what up now? Non-believers hating with the fuck now. I'm from Bucktown, get struck down for that. Max spit, accurate, make your back split. Sewer rats get a lot of cheese like ricotta. The three-man team, the rap scholar. New York, everybody, Cali, Yo, yo. the rap scholar, here to make a dollar. Try and follow, guarantee to make it holler. Check it out. Everybody overseas. Everybody. Yo, it's the rap scholar here to make a dollar. Try and follow. Guaranteed to make it holler. Check it out. It's the rap scholar hot around the collar. Pack a block, a block, a Since I was a toddler, drama. The 9-7 Reptile texture be the blood of a try and follow. Guaranteed to make you holler, check it out. Everybody, down south, everybody. Yo, the rap scholar, here to make a dollar, try and follow. Guaranteed to make you holler, check it out. Bingo, bango, bust out the slango, change up the angle. Now who wanna tango? Click, clack, hit back, done let me rip that, spit that, flip that. Wig back, you showboating. Get your whole frame broken. Found floating somewhere a whole broken. No joking. Jump out the Benz bubble. Pull out the pine and bust around in your huddle. Spent a lot of ghetto days learning ghetto ways. Know the ins and outs of ghetto trades. Till I'm searching for a better way. Niggas, they never stress the dough. Kid, it come and go. Trust me if it's running low. I might just throw the gun in yo. Face, I want what's mine. So throw your hands in the air. Cause of the rhyme on the nine. Up against your spine. Blow your spot up. yo, I gotta get this ricotta. The three man team, the rap scholar. New York. אהלן הפוסי, את שומעת איך הסובארו קופה שלי נואמת כמו חיה מיוחמת? אמרו לך פעם, שיש לך פרצוף מקסים. בטח, אבל מה אתה חושב, יא מלאון? וזה יפה איך שהרוח שחודרת מבעד לחלון מפזרת את שערך. מפזרת את אתה יודע איזה פריזורה דפקתי לפני שהופעתי לחתונה הזאת? בכלל, תגיד לי, מה אתה חושב, אתה, יענו, הגבר הראשון שראיתי אותו, אפילו אבי שאתה שומע ברקע, הייתי והיו עוד רבים וטובים. וואלה, עם המוזיקה של אבי ביטר ברקע, ואת כאן לידי, האישה הסקסית ביותר בתבל, אני מאושר. בואי נלך לראות את הזריחה בפארק הירקון, יחופייה. אנחנו כבר בפארק הירקון, יא אחמד. תאמין לי, זאת רומנטיקה. תחמיא לי. אתה חושב שאני לא יודעת שאני האישה הסקסית ביותר בתבל? יאללה. לעצור לך להקיא? בטח, אני אוהבת מאוד להקיא. מה נראה לך? עין הרבק. יאללה, סקווה. <laughs> Remix. Remix. Cause we can't stop. Yo, yo, this makes, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever reason. You got niggas that don't wanna see me bitch. You got niggas that's mad, cause I'm always with they bitch. Then you got niggas that just don't like me. You know, the, those PhD niggas you know, I pop a lot of shit, but I back it up though. See, it's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't make hits. But it's like this old bad boy shit, we come to bring it to y'all niggas. Me, B.I., Puff, Locks, whoever, Black Rob. If you wanna dance, we dance. Now, trick what, lace who? They ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your face, boo, not behind your back. Niggas talk shit, we never mind that. Funny, never find that a dime sack, right hot shit. Make a nigga save a wine that. Niggas know we go against the Harlem Gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay, my tent smoke grades, no way. Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a uh, championship. Come on. Been around the world and I, yeah, yeah been player hated. I don't know when, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Yeah. our ladies uh-huh. or trap Mercedes? Uh, uh, baby, baby. I was the one bedroom of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. I was a gentleman living in tenements. Now I'm swimming in all the women that be tens. Went from bad boys to the crushed linen men. Now my dividends be the new Benjamins. Uh-huh. Hoes of all complexions, I like cinnamon. Mates, you got some hoes, well, nigga, send them in. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck. Nah, punk, that's a bitch. Mercedes, come here, baby. Come you don't like it where it's hot and hazy, never shady. must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend. I'm ticklish. <laughs> and I be switching B's with a wrist full of G's, nigga. Please, I'm the macaroni with the cheese. Playing around the world and I, yeah, yeah. We been playin' hated. I don't know when, I don't know why. Uh. Why they want us faded, I don't know why they hate us. Is it our ladies? Yeah. Or drop the faded. Uh, uh, uh. Baby, uh. baby. Now puff through the world know I'm young, I'm making my bed to see that all ladies come. Yeah. Get them all strong from the tip of my tongue. Licking places, niggas wouldn't dare put their face. Before I die, hope I when they could float by. In the brand new treasure on the old chai. Never my throat dry, even when I smoke lot. Eat the mommy chocha and drive a low guy. We never ride far, pack five in the car. Save money for the drinks, I'm about to buy the bar. Yeah. And everywhere I drive, I'm a star. Little kids all on the corner scream, that's my car. It was days couldn't be fly, now I'm in a TI. Coming close with be now a nigga VI. Uh-huh. Rock tons of gold, enough money I fold. Roll away, you wanna roll, break a hundred at patrol. Playing around the world, yeah I, yeah, uh-huh. yeah. And we been player hated. Player I don't know when, I don't know why. Why? Why they want us faded? Why they want us do faded? Why they hate us? Why they hate? Is it our ladies? Is it our ladies? Say what? Baby, baby, baby, baby. baby. פאף דדי הנוטוריוס ביג ומייס, בין around the אפרופו פאף דדי, פאף מאמי השאירה לנו הודעה בטלמסר, אל דברי שטויות, את כן מצחיקה ואנחנו אוהבים אותך ונהנים מההודעות שלך. זהו, מסר אישי כזה, אתה יודע. אפרופו טלמייסר, הטלמייסר של ההייסק! 765 22 52 765 22 52 אזור חיוג תל אביב 765 22 52 אזור חיוג תל אביב אם אתם מתקשרים היום ובאמת תבקשו שירים, תשאירו לנו הודעות אתם עלולים לזכות באחד מחמשת העותקים של הדיסק החדש של שב"כ סמי אלבום הופעה, אלבום ההופעה שלהם 28 הופעה חיה בקריות או בחמישה, באחד מחמשת הכרטיסים הזוגיים שיש לנו. לא, אי אפשר אחד מחמשת הדיסקים, הכרטיסים הזוגיים. יש פה כשל, לוגי. למה? אחד, אם זה כרטיס זוגי, אז זה לא אחד. יש חמישה כרטיסים זוגיים. לא, יש עשרה כרטיסים בודדים. אתה דופס ויש חמש הזמנות זוגיות. ביחד. לא, זכותי. נעלבתי. טוב, אולי אני הדהה. אני בטוח דהה. ואני בטוח דופוס, אז מה? אני יובל של דהר. טוב, נו. 50 שנה של דהה הצטברו אצלי בגוף. בקיצור, יש עשרה כרטיסים בודדים שמתחלקים לחמש הזמנות זוגיות. או, יופי. להופעה של שב"כ סלאמס ביום שני בקולנוע הנדיב בתל אביב, בתשע בערב. וכמו כל דבר, זה מתחלק לשלושה חלקים. אתם צריכים להרים את השופרת, לחייג ולהשאיר לנו הודעה בטלמסר. ולהשאיר מספר טלפון, שזה ארבעה דברים. אז לא משנה. מה? הנה משהו מדיסק ההופעה שלהם שיוצא בשבוע הבא. ואתם, אתם, מאזינים לשיר מקום ראשון במצעד הפזמונים. יש לנו את פלומפי פילוני, נגנים. יש לנו את ג'י די ג'י Para di mura ka יש שם סמך גאונות המעלות ויש שם בחורות זהו בחדות רשמת סמך אז הנה הנה אני בא לעשות לו מסיבה זהו בחדות רשמת שם סמך אם כן בלוט הלך לו פשוט קצר שימו לב אליי שימו לב אליי כמו בקופה קבנה בננה ספיק מתוק וסוקולד אליט כולם ודי ישן, בצורה מעגלית. תרימו ידיים ולהדגים ידיים, תנו לי עוד עוד עוד. בראש פינה כל המדינה, תתחילו לרקוד ותיתנו בכבוד ואו-הו. הנקבות מרים אותו מורה למעלה, או-הו. הן מתקרבות ונראה כוחן אוקיי, לאללה. אבל כמו ברינו, ברזיל תשנה ראש, תן כן לי בסבא ועצם לי בוקות. או-הו. תקף עליה הרגשה טובה, תרקדות, תתנו בה תקף, כן, תקף, תקף. כן, וזה חובה שהיא תהיה שווה. תגידי בסיבה, כן, כן. Hello. Yeah! Who are come try this? Respect the mad lion, jump up on this end. Never knows there is time blow.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 I laugh at you, flatten you, rap attack you on your own avenue. While slapping you, asking you why you acting new. Crushing the map, you turning up the black. Right. Skill for skill, you the minor, we the major. I grade your whole album like a math term paper. <laughs> Zero. Don't be a fan like De Niro. Be a teacher, be a role model, be a hero. Get it clear, yo. I be rolling with the force, either do your pan over or get ran over on the highway, just one in the pirate. Turning up on lunch on the sound system. Dipping through traffic with the sunroof open. The ventilate is sent from the slick we smoking. Half of the shop with a nod, We make off a 90 pound and then scrap. Last week, we closed in the team. The buyer of a shit and name rap, we make the one of them wiggle. In a dance, girl, I watch like chicken in my pack. Cause them know the champagne can't stop. That's right, man, I've been up them place through champagne a waste and them only can buy red stripe. Come on! See you. shack. Hit you with the lyrical bash, so you will lash. Rude boy, check your stash, cause the cash. And you don't like that, somebody getting bitch slapped. I'm the regular lover with the dream team. KRS, Madeline, guaranteed to make your honey scream. See, oh you me. Ricky Mythical style, make get done by me. Hey, pump your fist if you're Irish. Hey, but we don't want no siren. Hey. Not for what it's worth, nobody gets hurt. Look up on the dance floor, full of nothing but skirts. Fellas in the club acting like perverts, biting on girls like your name was Marv Albert. Baby love, no fighting, cut the back biting. You and your girlfriend should do the right thing. I'ma let this beat swing while I think I'm the king. I'm gonna rub up on a nice sexy young girl. Disrespect them bad lion jump up on the set. Never know say we stand blow. Hey, oh, like Shaggy, one call KRS. Beer champagne drink, rocking rolling, holy smoke on the best. Never know say we grow. Oh, hey, oh, we on Cali. Service it like chef. All the masses in the back just say, hey, oh, hey, oh. yeah. hey, oh, hey, oh. Get your hands up, yo, on the mic, come shit like better get it right. I produce what you like, satisfy your appetite. No fly by night. We rockin' right. KRS Shaggy Mad Lion. Yo, what's up with this mic? Mind moggling. Oh, we love the moggling. Turtle walks one we six. It no stop dozen them. Don't the this girl. With the arrogant streak. Coffee on me like me because we have that we. Chase what we head to the watch on we wrist. We get in every ring to we go necklace. Every seed and we want Everybody buy it and we plant it. Kill it all of them. Make them come back haunted. I gotta pick a beach on every one. Look. Mad supporters. Look. Feel alive, this Ayo, they reggae virus. החדש של מד ליון, KRS-1 ושאגי. אתה קולט שיום אחד אם מד ליון יעשה <clears throat> תלך לו הקריירה? כן. יש לו סמארק שיושב לו בגרון כבר תשע שנים מאז שהוא התחיל את הקריירה, ואם הוא יעשה <clears throat> זהו. You're a dead lion! You know. מעניין איך, <laughs> כאילו, חוויה משעשעת זה לשים אותו כרוז בסופרמרקט. מבצעים על הרגל הבשר! אני קולט כמה זקנות מתפגרות מפחד, כאילו בסופר. אה! יש לנו היום מטאטה במבצע לייט. אוקיי. בשר למנגל, לראות גם מה הטעות. עכשיו אני רוצה אה? לשמוע אותך עושה את מייד ליון מנחה את אה, פתיחת פעמוני היובל. ערב טוב, התקווה בת שנתיים. יואו, זה היה יכול להיות גדול. תאר לעצמך דואט של התקווה בין ריטה למד ליון. <laughs> כאילו... אה, אה, אה, זה ריטה ומד ליון בסרט כחול. כאילו זה בדיוק מה ההפך מריטה, מד ליון. אוקיי, הבטחנו לכם. אה, אה, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד, מאוד מאזינים שמתקשרים לטלמייסר, 765-2252 תל אביב. כן. כבר המון זמן, ומבקשים את הידם אפ של טופק. הידם אפ זה השיר של טופק, כתב, רגע, השיר שהוא כתב בשביל ללכלך, על נוטוריוס ביג, כן, וזה שיר ישן, ועל פאפי, זה גם שיר ישן, וגם הוא כבר מת, וגם ביגי כבר מת, והשיר הזה ירד לקבר, אבל אתם... מבקשים אותו ומבקשים אותו. השיר הזה חי בלבכם. כן, בדיוק. אז... שיר אה, החמישים של מאזיני עסק שחור. באמת, זה הפעם האחרונה שאנחנו משמיעים אותו בתוכנית, ואנחנו לא נדבר עליו ולא כלום. אז עכשיו אנחנו מושכים זמן בשביל שתביאו קלטות, או קסטות, ותקליטו את אגב, אם מישהו, מישהו לא מספיק להקליט ומחפש את השיר הזה בנרות, כן. הוא נמצא על גבי סינגל של טופק שנקרא How Do You Want It. וזה לא נדיר וזה לא בטיח, אפשר להשיג את זה בכל מקום, באמת. אז okay. אל ת... אוקיי. זהו, אז אל תבקשו את זה יותר, זאת, זאת הפעם האחרונה שאנחנו משמיעים את זה, תקליטו את זה, תשמעו את זה כל היום מצידי, תשמיעו את זה לשכנים שלכם, שהשיר הזה יעשה אתכם מאושרים, תצרכו פאק זה ופאק זה ופאק זה, ו... ו... ואללה בבאללה. ואללה אוקיי. מג'אללה. הנה מה. ואללה פדללה, ואללה גלגללה. ואללה גלגללה מג'אללה פדללה. גלגללה מזללה. גלגללה מזללה. טופק, הנה מה? אתה קולט שבאיזה מקום יש שני סעודים מהמודיעין הסעודי יושבים באמצע המטבח, שומעים את התוכנית, כי הרי זה רדיו של צבא, הם מקווים שנפלוט סודות, <laughs> ולא קולטים כאילו... بروش هذا هلا مجلة تقيلي ما كمو كمان بلي بيتسي ما شنين مفكرين مالي ما كرهنخا الدبابلة هذا بابالا الله بابالا توباك السعودي هيدا ماب של توباك תשימו פליי רקורד, דופוס. שימו רקורד ופליי ביחד, ונראה מה יצא. אוקיי. I fucked your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know, you know who the realest is, niggas. We bringing to you. bring it. But we ain't singing, we bringing drama. Fuck you and your motherfucking mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about Biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well, this how we gonna do this. Fuck Mob Deep, fuck Biggie, fuck Bad Boy as a staff, record label, and as a motherfucking crew. And if you wanna be down with Bad Boy, then fuck you too. Chino XL, fuck you too. All you motherfuckers, fuck you too y'all motherfuckers. Fuck you, die slow, motherfucker. My fofo make sure all y'all kids don't grow. You motherfuckers can't be us or see us. למרות שפה מה זה עשר וחצי גם כן, אני חושבת שאני יכולה בעצמי, בעצמי להבין שהזריחה לא תבוא ממש בעוד מעט. וואלה. אז אה, וואלה בבאללה, לא, מה אתה אומר? כנס לאוטו, תתניע וניסע לאיזה וימת וידור. יאללה כפרה, בסדר. כן, כן, אנחנו כאן בבימת הבידור המרכזית של אירועי שנות החמישים של יום העצמאות למדינת ישראל. אל, אל, אל, אל. אל. כן, כן, גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים, האחים מנדז כאן גאים לארח אתכם בבימת הבידור המרכזית של שנות החמישים של מדינת ישראל, גבירותיי ורבותיי, הערב יש לנו כאן בשבילכם את מיטב אומני ישראל. ולא ספק, איתנו נמצאים גילי גור, הזמר כן, הידוע. כן, כן, הזמר הידוע גילי יש לנו כאן גם את הזמר הידוע מאוד, משה ארצי! כן, כן, תנו לו בגביים, אפשר! נראה ורבותיי, בהופעת בכורה על במה יש לנו כאן את האימובילייזר! ללא ספק, הכוכב העולה! וכמובן, איך אפשר בלי הצמד הענק, ויבי ואביבי! ויבי ואביבי, קבלו אותם! עם בבימת הבידור המרכזית, אפר! אפר ואתם בגביים! אללה, נראה לי הולך להיות ערב עשר, בוא נשאר את What up? This is Dr. Dre. The party's going on. <laughs> Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. It's the DRE, the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me Blackula. As I drain, a niggas juggle a vein and maintain the leak bloodstain. So don't complain, just chill. Listen to the beats I spill. Keeping it real enables me to make another meal. Still, niggas run up and try to kill it will, but get popped like a pimple. So call me clear as I wipe niggas off the face of the earth since birth. I've been a bad nigga. Now let me tell you what I'm worth than a stealth bomber. I cause drama, the enforcer. Music floats like a flying saucer or a 747 jet. Never forget, I'm that nigga that keeps the whole panties wet. The mic gives smoke. Once you hit a beat kick with grooves so funky, they come with a speed stick. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking DRE, I'll keep they motherfucking heads ringing. So Five for the hoe, six, seven, eight for death row. Mad niggas about to feel the full effect of intellect so I could collect respect. Plus a check, now I'm fin to get into my men too and take care of the business I need to attend to. Cause my rent's due, and this rap shit's my meal ticket. So you goddamn right I'ma kick it or get evicted. I bring terror like Stephen King, a black Casanova, running niggas over like Christine. When I rock the spot with the flavor I got, I get plenty of ass, so call me an astronaut. As I blast past another another nigga's ass. Thought it was strong, but I smoke him like grass, just like teaching Sean, When I flow, niggas know it's time to take a hike. Cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted. Produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking DRE, I keep the motherfucking scared wear and tear without a care. Running shit as if I was a mayor. But I ain't no politician, no competition. Sending all opposition to see a mortician. I'm up front, never in the backdrop. Step on stage, you get faded just like a flat top. Your rhyme sounds like your bottom and stop and go. Drake came to wax you, so just call me Mop and Glow. Minute fly to, but just can't rock with. I'm 6'1, 225, a pure chocolate. Your chances to jacket me a Slim G, cause I rock from summer to Santa comes down the chimney. Ho, ho, ho, and so, as I continue to flow, cause yo, I'm just a fly Nick Rose, so check the flavor that I'm bringing. The motherfucking DRE, I keep they motherfucking heads ringing. גדט, גדט. חתן השמחה, דוקטור דרק. חתן הבא מצווה, עולש. תודה על הפקס. עולש. מה השם, מקום. או בן אדם. או... או פוזיטיב. מה? לא רואים שאתה עושה מבט של... זה. זה מבט אוהב. Mm. המבט הזה. ding ding dong. Yeah. Ding ding ding ding dong. Death row. Let me know you in the house. Biatch. אתה מושך הרבה באף היום, אתה יודע? אה? אתה מושך הרבה באף. אני מצונן, נו מה? גם אתה. נכון. וואי, אבל לך יש כמות, תעשה עוד פעם. זה היה המד כאילו, ליון שלי. אצלי זה כזה, ואצלך זה כזה... <laughs> יופי, כשאין בדיחות טובות אז יורדים, אחי... בסדר, מקום ראשון בארצות הברית. <laughs> אה, יאנו, אנחנו תוכנית גבוהה. <laughs> זה חדש. מקום ראשון בארצות הברית, להקה שקוראים לה Next, עם שיר שקוראים לו Too Close. מה? מה? לא כלום. מה? מה? באללה בבאללה. באללה. אינשאללה. ויאללה. בבאללה. ושני הסעודים במדבר, לא מבינים כלום. מה זה הגלגל? Come on. Uh, yeah. All right. Hold up. Baby, It's almost like we're sexing. Oh yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it, but I know you can tell. הראשון במצעד ה-R&B האמריקני ובמצעד הכללי גם כן. לה. למה בלה? איך הם הצליחו עם שיר כזה, לא... נחמד אבל. לא מקום ראשון. לא. האמריקאים הרבה יותר מתקדמים לא מישראל, אתה יודע, 50 שנה ועדיין לא הגיע שיר כזה למקום הראשון פה. נכון. מצד שני אין מצעד. R&B. אין מצעד בכלל. יש ברשת אה, זה, לא? איזה? לא יודע. טוב, בשבוע שעבר, לא בשבוע שעבר, לפני שבועיים. לפני שבועיים. שבועיים. אה, חילקנו פוסטרים ודיסקים של היפ-הופ הורי שלוש. לא, אנחנו מחלקים אותם היום. אה, נכון. הצענו לכם אוקיי, להתקשר כן. לתל מסר ולזכות. כן. בבקשה, תמשיך. לא, לא, זה בסדר, בעיות התחביר. כמו שהיום אתם יכולים לזכות אה, בחמישה דיסקים של ההופעה החיה של שב"כ ס"ך. או בחמש הזמנות חוגיות. בחמש, יפה! כפרה בסוף הצלחת. להופעה של שבת. יפה. ביום שני קרוב קולנוע אלנבי בשעה תשע בערב. אוקיי, יאללה, אז זוכים. אז זוכים. בהיפ הפורה שלוש הדיסק, מתנת עד ארצי. שירה שריינטס, מודיעין. ישי אגיב מאשדוד. עדי נייפלד יש, יש. מגדרה. יש, יש. נורית פרשטיין מרשל"צ. רבקה ביטקובר ממעלה מכמש. <laughs> ניר בן ציוני, פתח תקווה. ארתור סובוסטיוק ים. ארתור. אלברט מורד מאשדוד. אל אלברט. אללה בבאללה אלברט. אפי חנן בת ים. אלעד דור פתח תקווה. דור דור. סיון דקל קריית אתא. גיל גרנות ירושלים. ורד פחה. לא, ורד פיכה. פיכה. מבת ים. קובי לויטנסקי מחיפה. ודודו חלף. מירה שלץ. כולכם זכיתם בהיפופורי פורה 3 הדיסק, מתנת עד ארצי. אם כן, בפוסטרים של היפופורי פורה 3, מתנת עד ארצי, זכו ריקי כוכבי מקריית מוצקין, יאיר ביטון מבת ים, דוב רובין מחדרה, יפית יוחאי מתל אביב, לירון כהן מנס ציונה, ויקי ברדה הרצליה. ויקי! יעל גנגר, גוש שגב, מצפה אביב שם, כן. ערן לרנר, הוד השרון, אביעד פרל מקריית חיים מזרחית, כן, כן. לירון מנדלוביץ' מרחובות, קרן ברנשטיין מחיפה, רגע, רעות שפר, בתוכנית הזאת אם קוראים לך לירון, כאילו אתה בטוח זוכר, נכון. לא משנה, רעות שפר מקיבוץ עברון, שי משה מתל אביב, נועם קוטין מגדרה, נועם גדר הרולס הפעם. דני ארכידקל, מאזור, פוסטרים שלי פופורי, שלוש, all day, every day. Every day. And all that. And shit. All day, every day. All day, every day. All day. it's esta paladino. Zoom, zoom, zoom. All day your veil, all day your veil. This is my tongue. As I walk in the shadow of death, 16 men on a dead man's chest. Your host this Eve, Mr. H.O.T. And I get you get splashed with the tech. Nobody go till the guards say so. You got a second or more to run for the dough. Before I blow back off the map contact, you didn't know stack could get down like that. And when I get that freedom, I yeah, can go yeah. slide. Yeah, yeah. Uh, uh, uh, uh. All day, every day. my pinky, see my thumb, see that kid with the pump shotgun. Mr. Mac, hold the fort, most death. Cats is dead wrong, songs too long. Mr. Big Mouth, could that be trap? You need to dish out your style, no doubt. Shallon strut through the Shallon slum. Rum pum pum on my Shallon drum. yeah. yeah. yeah. day. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. Yeah. I feel the same. וואלה, תאמיני לי, היה ערב עשר, בואי כפרה, אני אקח אותך הבית. בדיוק. את נראית לי מרגישה קצת לא טוב, הכל בסדר, בובה? יאללה, אל תדאג לי, אני מסתדרת לבד טוב מאוד. וואי, בואי בואנה בובה, הרטבת לי את המושב, מה זה, השתנת? ירדו לי המים, יא מה זה ירדו לך המים? וואי וואי, את עומדת ללדת? לא סיפרת לי שאת בהיריון! איזה מזל שבמילואים לימדו אותנו איך מיילדים. יצא לך, איזה חתיך! כל הכבוד לך, יש לו את היופי שלך ואת הפרצוף של ארל וויליאמס קצת. דווקא יש הרבה אנשים שיכולים להיות אבא שלו וארל וויליאמס לא ביניהם. שנייה, בואי ניתן לו מכה בתחת שקצת יבכה. תוריד לו מכה כבר. למדינה נקרא לו ישראל. סתם! תן לו מכה כבר, תן! שידרנו בפניכם את הפרק אחדות במסגרת לקט קטעים נבחרים מאירועי החמישים. הצטרפו אלינו לפרק הבא. הפרק שהעמיד מדינה שלמה על הרגליים. פף דדי, פף דדי, רימיקס והחזון, בברכת ג'יגה! אנו חותמים שידור זה. להשתמע. להשתמע בהחלט. אם כן, גבירותיי ורבותיי. זיקוקי הדינור! אנחנו רוצים להגיד תודה רבה ל... טכנאים שעזרו לנו בשידור הזה, גרם ג'קסון, דני אור, ישראל אליצור. עוד סיכום זה הטכנאי הכי חשוב, אנחנו נגיע עוד מעט. תודה רבה לאלדד גואטה, לילך ברנע, אליה מייברג, זיקוקי הדינור! מומי לוי, אושרת. תודה רבה... טוב, בואו נחליף נחליף את המוזיקה. תודה רבה לעדי. תודה רבה ל... טוב, בואו נחזיר את זה. <laughs> אוקיי. יופי, תחזיר. תודה רבה לעדי. זה יותר דרמטי. That's right. זה נשמע כמו חבורה של פועלים קשי יום, כמונו. תודה רבה ל... היית ב... לרם. רם. תמם. כן. תודה רבה ל... צ'וצ'ו! צ'וצ'ו! תודה רבה לנמרוד. תודה רבה לנטלי. תודה רבה ל... שכחתי איך קוראים לך. יותם, נילי. רגע, רגע, חכה איתם. מי זה? ניר. נכון? יניר. תודה רבה יניר. נילי, תודה רבה. ותודה רבה, כמובן, לצ'וצ'י אותם שעוזב אותנו לחיקוי העלוב של המקום הזה, ניו יורק. איפה תמצא ראפ בניו יורק, אה? איפה? ראפ יש רק פה! נתגעגע אליך. אין, אין פאף דדי שמה, זה פיקציה, זה אנחנו המצאנו אותו! מה יש שמה? תחשוב גושים. עלינו כשאתה שם, חוגג את היובל של ישראל. בניו יורק. רועי! רועי! רועי! רועי! רועי! רועי! מירון! מפיק העל. כן. מפיק העל. מגה מפיק. מגה! גרנדה מפיקו! סי. של השידור הזה. בפירוש. יו! בי! מנדלשון! דאט נאמבר וואן נגה! in this joint. All day, every day. Baby, baby. לירון טרני. קוואמי. שיהיה לך יובל שמח וטוב. קוואמי. כן. עוד 50 שנה אנחנו מתאחדים בפארק. טוב? עם פאפי וטופק. כן. וואלה בבאללה. الله מג'אללה. مجالله الله فضل الله לסעודים במדבר זה שמות של בסיסים, הדברים האלה שאנחנו אומרים. אני רוצה לסיים עם שיר שנכתב במיוחד לאירוע הזה. שים לב לעיבוד. מדהים, כל, ש... כל שבוע אתה מסיים עם השיר הזה, ותמיד אתה... כל אירוע מתאים. מה אני מסיים איתו. תאמין לי, השיר הזה זה אירוע. זה קריבושה. השיר הזה זה אירוע מוחי. השיר הזה, <laughs> תאמין. קייסי וז'וז'ו. All my life. אתה יודע מה יפה בשיר הזה? שהוא לא קיץ', כאילו הוא לא דביק. לא. כאילו יש לו... הוא יובלי כזה. כן, ממש. מה, מתחילים עוד 50 שנה מהשבוע הבא? עוד 50 שנה של עסק שחור. פשש. אני לא יודע אם אני אוכל לעמוד בזה. 50 דקות אני לא אעמוד. <laughs> עוד 50 שנה של לדבר שטויות ברדיו. יאללה מג'לה. יאללה להתראות. חג שמח. חג שמח. לקום מחר בבוקר like my father, close to me, you're like my sister, close to me, you're like my brother. You are the only one, you're my everything, and for you the song I sing. גלי צה"ל השעה 2, לילה טוב באולפן אור הלר עם החדשות. נשיא ארצות הברית ביל קלינטון אומר הלילה כי ישראל והפלסטינים קרובים להשגת הסכם על הנסיגה השנייה בגדה, יותר משהיו לפני מספר שבועות. במסיבת עיתונאים בבית הלבן הוסיף קלינטון כי הוא מקווה ששיחות לונדון יביאו להסכם שיוביל לשיחות על הסדר הקבע. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב במופע פעמוני היובל כי ירושלים אוחדה כדי לא לחלקה לעולם. נשיא המדינה עזר ויצמן אמר כי הוא מאחל למדינה שתמצא את הדרך לחיות יחד עם ערביי ישראל ואף לצאת מדרום לבנון. מופע פעמוני היובל הובא ברצף של שערוריות ובראשן ביטול הריקוד אחד מי יודע של להקת המחול בת שבע. רקדני הלהקה אמרו כי הם חשים שהפשרה לפיה לא יופיעו בבגדי המופע המקוריים הושגה תחת לחצים פוליטיים. הלהקה כולה הודיעה כי היא תומכת בהחלטתו של המנהל האומנותי אוהד נהרין לבטל את המופע. אומנים ושחקנים יקיימו מחר בבוקר ברחבת מוזיאון התפוצות בתל אביב הפגנת תמיכה בלהקת בת שבע. תגובות לבלטול מופע להקת בת שבע, השר רפאל איתן החרים את מופע פעמוני היובל בטענה לכפייה דתית. ראש מרצ יוסי שריד אמר הערב שהרקדנים הצילו את כבוד האומנות והתרבות בישראל כשביטלו את הופעתם. ראש עיריית תל אביב רוני מילוא גינה אף הוא את הלחצים שהופעלו על הלהקה ואמר כי הוא